Eta koronavirusen ondoien aipatzen jarrek dezagun, aldi juntan postako berri hartzez, behaz gizala departamentian hamalau baizik eztia zabalik, eta barne kalde juntan iparaldian e, eh, kanbo eta donapalegun baizik, sibekuak mauleta ataratzekoak zerratuik, eta margo forri behaz, ziek donapalegun zer neurri edo mezu hartu duzie be sukar uh, eh, hoidela eta. Ebe, ez gaiza handik, uh, lehen egunetan, uh, eh, bon, jentek eh, zabalik zel, ordin uh, jente handik jiten, uh, bena denak jiten zienak, uh, voilà, letea bat enigorteko edo koli bat enigorteko, uh, eta geho jentiek jantutetzak uh, sos biltzeko, sumaitek espitiek hartaik, sustut, mm. Oh. hartako, voilà, eta espeita... Zendona pale ibaizik zabalik, orzaizek eta gine hoietak jentetzak jentik uh, sos hmm. Bena, delako neurrian ez dakit maskek ilan aizide, esku mantxuek ilan, esku larrua ilan, ala nula? Uh, esku mantxuk eta maskak bat jagu, eta bon, sumaitik ez hartenti, bestek ez, uh, gel abadiagu bai, eh, eskintxan hatzeko esuska, Eta geho planta, fein, nausiek plantatu di eburoian eh, parkur bat, eh, gainti batetik jentik eh, sartzen uh, tutzak, beste gantetik elkitzen, metra bat beno habo begiatzen tiagu uh, artin, eta gisean artin eta jentian artin eba, metra bat beno habo begatzen tiagu. Mhm eta hatxarin behaz eh, jentia etzela jiten, ustez eta zerratuik zindela, dela, eh, bai. oai, lehen bezala da, ala ez jale da difentzia? E, eh, oai, eh, jente badek, eh? bai, bai. jente sumait uh, ageiduk uh, ziela bat elotxat, hankil horatetzak lehen bezala, eta beste sumait bon, behar be, beti egin uh, jiten tutzak, Eta guano beste sumait, uh, eh, eh, de premier necessite dela nolait eta hoke horatuk uh, eh, voilà, gaisa zumaiten egorteko eta justoki, eh, de premier nezite, eh, behaz lehentarzun eh, ze aipatzen behitun, hor, xare sozialetan kurritu behita, ikusten dinagu elkargo kordezkaia den Dominik Boskak, suprefetai mesu bat edo, bai, eh, gutun bat helazi ezen nurbeitek eh, koli bat igori, igorteko eta mauleta eta atarratzeko zerratuk, behaz donapalua junik eta hede suiek ekratuk eta bon, berbal bat bilduik, hala, eh, Dominikak galtegiten zinean behaz maul maule eta edota ataratzen pu eh, bat zabalik izatea baz. Kusiko mm, horrek zer nula jarrekiko din. Bena, bai, bestalde langilen aldetik, eh, hor, hor edo, edo ez eh, sumaitek ben zuzena, eh, sumaite ez dia jiten. Be, sumaitek uh, eh, hauren begiatzeko etxentetzak. Beste sumait deja eitarzun sumaitek ebe zitzak ahal jitene. Eta bestiko ho, bai, ingatzez bi egunetaik eh, bat egiten diagu eta bai, bai, bestiko ho, hor gitzak. Maule nahi eta garrazi aizienak bai, ebai, hola. Eta justoki bez, izan txibeo ala garazi bai gorriko letea eta ngutu eta hoik, helazteko jale bai pietunak ebilten dira edo... Ah, bai, bai, geho, bon, voilà, leteak ez eta kuliek bai uh, kesan geho jokomande bat balin badie, be ez die ahal. Uh, ez harten die eh, nuiz, eh, nuiz igandien, nuiz uh, eman nuiz e eman eta ez die sinadoak biltzen. Normal ki ez jentia sinazten ahal, ordin ez filiantzen ahal, eh? Mhm. Hoi da, metro horren txikitzeko? Bai, bai. Eta bestalde behaz, eh, guai e, badakinagu nun dien zerratuik eta nun zabalik. Barnek aldekuk aipatu tina bena no, kostaldekuk handienak okerrezpaniz BAB eta Doni Bane lohitzunekuk zabalik tia. Bena hatxarin, donapaleikua ebai zerratuik zunean esplikatzen ahalduen, zelifentzia eginik izan den handi eta tipien artin edo. Lehen eginin... Uh, e, Baz hoi dila, ah, haste? Bai, ha, hamasei umste diat, uh, e, mesu bat ikendiago, zela behar lan ilatxun lehen goizan. Nona parez erratik zatekila, eta beste maulek eta hoike e bai. Eta geho bihamenin, beste mesu bat ikendiago, ahazabaltuko zila bihamenin. zen eta lehen zeian, bi mila bureau handienak, zabalik egon behar ziela, frantzian notan eta duna talent rehozte ez da handienetaik. Ordin eh, lehen zeian, voilà, hoizian, bi mila handieneta, eta geho be, aperzebitutuk eh, be, trefosta heben gainti etzela biho handik, lehena heben olu edok, eta geho beste gainti la juitez, eh, edo ortez, edo, edo baiuna guano beste gainti lat, eta hartako dien beste bureau txipizu maiz zabaltu, hola, le de sektar deitzentie, tie, e, hola, beste lan, uh, zain hmm. Eta, bestale, epeik edo aipatuk da, hotx horrek uh, bi haste jainen dila edo, edo uh, habosigo edo ez da ez deuza aipatuk? Si, uano deuzeran, uh, uano ja, fakturentako Otan eh, berzea dukek, hastizkenez, eh, osteginez, ostialez eh, turne eginen die, eta Goetako oa jartino, fein, hola sigituko dik, hastelehenetik eta ostiale gaia zabalik, eta ez, ez neskineginez, bena ez diagio lehenzu beste berrik. Akort, bon, ebe berrik badatekileik behaz jenengia hoien txerka? Ados. Ebe esker mila eta berrizarte? Bai, lezetaz, berrizarte.